en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. Comamos la misma taza. Contigo me convierto en perro de raza. Forma que le traten no les da. Llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles para llegar, mejor no miren pa' acá. tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. lejos se ve bien, demasiado bien. Si tu cadera se lleva en un 100, al carajo la pena. Si quieres maten, sin escalera, en el top ten, Ey, uff, dale acelera. Ey, que te espero afuera. Ya que despertaste la fiera, hace high drive, aquí tengo una tera. Dale, monta, te ven como tú, no se ven, baby, tírate pa' ponerte en el ten La cadena te ven, es un Maybach, no ven, yo te quiero Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa acá que de lejos se ve. Ese booty de lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo Echa acá que de lejos se ve. Ese booty de lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa que desde lejos se ve. Desde este lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde este lejos se ve. Ese booty desde este lejos se ve. Chipame, Chipame. Sky rompiendo. En la pista.